Tāda ir koncentrēšanās būtība, un visas pasaules reliģijas to izmanto tādā vai citādā veidā. To metodes var būt šķiet atšķirīgas, bet būtība ir tāda. Prāts ir jātrenē palikt pie vienas domas ilgāku laika periodu. Kas tad notiks? Kad tu apgūsi šo spēju, nekas nav jādara. Tu varēsi iedziļināties, viss kļūs skaidri caurskatāms. Pietiks tikai ar skatienu un šajā skatienā darbosies tava enerģija, kas iekļūs dziļumā. Ir divi prāta veidi. Viens ir lineārs, tas kustas no vienas domas pie nākamās. A, B, C, D. Prāts kustas pa taisni. Prātam ir enerģija. Kad tas pārvietojas no A uz B, tas patērē enerģiju. Kad tas pārvietojas no B uz C, tad tas atkal patērē enerģiju un atkal kustoties no C uz D, enerģija tiek izšķiesta. Bet ja tu paturētu prātā tikai A un neļautu tam pārvietoties uz B, C, D un tā tālāk, kas tad notiktu? Enerģija, kas tika patērēta kustībai, paliks pie pirmā fakta un sāksies jauns process. Tu iedziļināsies tajā. Virzība notiks nevis no A uz B un uz C, bet no A1 uz A2, A3, A4. Tagad enerģija plūs tieši, intensīvi, koncentrēti uz vienu faktu. Tavas acis kļūs vērīgākas. Vēl vakar pie manis ieradās kāda meklētāja. Viņa labi izpildīja vingrinājumus, viss bija labi, bet tieši pēc meditācijas, kad viņa tur stāvēja, es ieskatījos viņai dziļi acīs, un viņa sāka trīcēt un raudāt. Tad viņa asarām acīs nāca pie manis un jautāja, kāpēc jūs uz mani skatījāties tik caururbjoši? Vai jūs nevarētu skatīties uz mani mazliet maigāk? Viņa teica, man kļuva bail, un es domāju, ka daru kaut ko nepareizi, un tāpēc jūs tā skatījāties. Vērīgs skatiens mums ir kļuvis pilnīgi svešs. Mēs pazīstam tikai virspusēju, pāri skrejošu skatienu, kas virzās no A uz B, no B uz C, pieskaroties un dodoties tālāk, pieskaroties un dodoties tālāk. Ja kāds ieskatās tevī dziļi, skatienam nelēkājot no A uz B, no B uz C, tad tev kļūst baisi. Taču tieši tāds ir īstais skatiens. Un tev kļūst baili, jo šāds skatiens iekļūst dziļi tevī. Tas nepaliek virspusē, tas ietiecas dzīlēs. Tev kļūst baili, jo neesi pie tāda pieradusi kas ir kļuvis tev svešs. Prāta fikcija dos tev vērīgu aci. Okultajā pasaulē šādu aci pazīst kā trešo aci. Kad tu virzi enerģiju vienā punktā, nevis pat taisni, tad tu iegūsti spēku, un šis spēks darbojas. Hipnotizētāji visā pasaulē un citi, kas strādā ar psihi, par to zina jau gadsimtiem ilgi. Tu vari izmēģināt, Kāds svešinieks iet pa ielu, un tu ej tieši aiz viņa, un cieši skaties pakausī. Viņš tūliņ pat atskatīsies, jo tava ciešā skatiena enerģija ir viņu sasniegusi. Kakla mugurpusē atrodas ļoti jūtīgs centrs. Paskaties ciešāk uz šo centru, un cilvēks būs spiests atskatīties, jo sajutīs nemieru, it kā kāds mēģinātu tur iekļūt. Tavas acis nav tikai logi, pa kuriem skatīties – Tās ir enerģijas centrs. Ar acīm tu ne tikai uzkrāji iespējas, bet arī novada enerģiju, pašam nezinot. Tu to nezini, jo tava enerģija tiek izšķiesta kustībā. Pārviļņojas no vienas lietas uz otru, no otrās uz trešo, no trešās uz ceturto. Tā tu turpini, bet katrs starposms paņem no tevis enerģiju Tātad vispirms cilvēkam ir jācenšas prātu bez viļņošanās pievērst lietām, bet pēc tam svarīgo rakstu vārdu nozīmēm. Tās ir pilnīgi citas zināšanas. Tu lasi grāmatu, un lasīšana ir lineāra. Tu virzies no viena vārda pie otra, tad pie trešā un tā tālāk. Tā ir lineāra virzība. Bet varbūt neesi pamanījis, ka dažādās valstīs ir atšķirīgi rakstības veidi. Angļu valodā raksta no kreisās puses uz labo, jo tā ir tehniska valoda. Poētikas tur ir maz. Tā ir vīrišķīga, nevis sievišķīga valoda. Savukārt urdu un arābu valodā raksta no labās puses uz kreiso. Tās ir poētiskākas valodas, jo kreisā ir dzējas puse, bet labā matemātikas. Labā puse ir vīrišķā, kreisā sievišķā – Ķīniešu valodā raksta no augšas uz leju, nevis no kreisās puses uz labo vai no labās uz kreiso, jo ķīniešu valoda ir attīstījusies caur konfūciešu ideoloģiju. Un konfūcijas ir teicis, vidus ir mērķis, vidus ir zeltā, zelta vidusceļš. Ķīnieši tātad nevirzās ne no kreisās puses uz labo, ne no labās uz kreiso. Viņi virzās no augšas uz leju, un tas ir vidus, vidusceļš, ne sievišķais, ne vīrišķais. Angļu valoda ir vīrišķa, bet urdu sievišķa, tāpēc tā ir tik dzējiska. Nav pasaulē otras tik dzējiskas valodas kā urdu. Jebkurā citā valodā būtu nepieciešams simtiem rindiņu, un arī tad vēl nebūtu iespējams izteikt kaut ko poētiski. Urdu valodā pietiek ar divām rindiņām, un tās trāpīs tieši sirdī. Tajā raksta no labās puses uz kreiso, no vīrišķās uz sievišķo un beidzas ar sievišķo. Indijā saka, ka tādi raksti kā vēdas, upanišadas un gīta nav jālasa lineāri. Ir jākoncentrējas pie katra vārda. Izlasi vārdu un paliec pie tā. Vēro vārdu. Aizver acis un gaidi, lai atklājas tā nozīme. Tas ir pilnīgi citāds lietu izzināšanas veids – Tāpēc rietumnieki reizēm nespēja saprast, kā viens cilvēks var lasīt gītu katru dienu visu savas dzīves garumā. Tas izklausās absurdi. Viņiem šķiet, ka vienreiz izlasīts, izlasīts, ar to pietiek. Kāpēc jālasa katru dienu? Kāda jēga lasīt atkal, ja esi to jau izlasījis? Bet hinduisti saka, ka tā nav lineāra grāmata. Katrs vārds ir jālasa koncentrējoties – Katrā vārdā ir jāiedziļinās. Jāiedziļinās tik dziļi, ka pats vārds izzūd un paliek vienīgi klusums. Atceries, ka vārdam pašam par sevi nepiemīt nozīme. Nozīme slēpjas tevī. Vārds ir tikai tehnisks palīga līdzeklis, lai atklātu nozīmi, kas slēpjas tevī. Vārds ir mantra vai jantra, zīme, kas palīdzēs atrast tavā dvēselē paslēpto nozīmi ieraugi atšķirību. Rietumos, kad tu kaut ko lasi, tad vārdam ir nozīme. Austrumos vārdam nav nozīmes. Nozīme ir lasītājs. Vārds ir tikai līdzeklis, lai lasītāju aizvestu pie viņa paša iekšējām nozīmēm, lai viņš sastaptu savas nozīmes. Vārds tikai rosinās tevi no iekšienes, lai uzplauktu tavas iekšējās nozīmes. Vārds ir jāaizmirst un ir jāizdibina iekšējās nozīmes – bet uz to ir jāpagaida. Prātam jābūt nekustīgam, tam vajadzīga koncentrēšanās. Tikai tad atklājas iekšējās nozīmes. Tāpēc cilvēkam ir jālasa viens un tas pats teksts katru dienu. Taču tas vairs nav viens un tas pats, jo lasītājs katreiz ir mainījies. Kad 12 gadus vecs zēns lasa gītu, tad viņam nozīme būs puiciska, nenobriedusi jauneklīgi. Kad 30 gadus vecs jaunais cilvēks lasa gītu, tad nozīme būs atšķirīga, daudz romantiskāka. Šajā skaidrojumā jau parādīsies seksualitāte, mīlestības projekcijas. Te jaunais cilvēks saskatīs savu jaunību. Bet, kad 60 gadus vecs cilvēks lasa gītu, viņš jau ir iepazinis dzīves kāpumus un kritumus, gājis cauri nelaimēm un laimes mirkļiem. Viņš ir daudz pieredzējis. Viņš gītā saskatīs vēl ko citu, un tam būs saistība ar nāvi. Viņš gītā saskatīs nāvi, bet cilvēks simts gadu vecumā, kuram pat nāve jau ir izsmelta tēma, kurš nāvi jau pieņēmis kā faktu nevis problēmu, kuram nav bail no nāves, bet gluži otrādi, kurš gaida to, lai izkļūtu no ķermeņa cietuma un dvēsele varētu lidot, šāds cilvēks gītā atradīs pilnīgi citu nozīmi tā pacelsies pāri dzīvei. Nozīme pacelsies pāri dzīvei. Nozīme ir atkarīga no prāta stāvokļa. Tāpēc vārda nozīme nav vārdnīcā. Vārda nozīme ir lasītājā. Un vārdi ir līdzekļi, lai šo nozīmi uznestu priekšplānā. Tomēr ātri lasot, pie tā nenonāksi. Rietumos tiek izstrādātas arvien jaunas un jaunas tehnikas ātrlasīšanai. Tam, lai grāmatu izlasītu pēc iespējas ātrāk, jo laika ir maz. Un ir tādas tehnikas, ar kurām var lasīt ļoti ātri. Lai cik ātri tu lasītu tagad, tu vari bez grūtībām to darīt divreiz ātrāk. Un vēl mazliet papūloties, tu varētu lasīt vēl divreiz ātrāk. Ja būsi pietiekami neatlaidīgs, tu arī šo ātrumu varēsi divkāršot. Tātad, ja tu lasi 60 vārdu minūtē, tad papūloties tu varētu lasīt 240 vārdu minūtē. Bet tad tu lasītu lineāri. Un ja tu to dari ātri, tad tava zemapziņa sāk lasīt, bet apziņa tikai dod mājienus. Kļūst iespējama subliminālā lasīšana, bet tad iedziļināšanās nav iespējama. Jautājums nav par lasīšanu daudz, bet gan par lasīšanu maz, bet iedziļinoties. Dziļums ir svarīgs, jo dziļumā slēpjas kvalitāte. Ja lasīsi ātri, tad tu sasniegsi labu kvantitātes rādītāju, bet zaudēsi kvalitāti. Lasīšana būs mehāniska. Lasīto tu neuzņemsi sevī, tevī nekas nemainīsies šādi lasot. Tā būs tikai iegaumēšana. Sanskritā katrs vārds ir daudznozīmīgs. Zinātnieks nodomās, ka tas nav labi, jo vārdam ir jāapzīmē kaut kas viens, tam ir jābūt ar vienu nozīmi. Tikai tādā gadījumā iespējama valodas zinātne, tikai tad valoda var kļūt tehniska, zinātniska, kad katram vārdam ir viena nozīme. Bet sanskrits nav zinātniska valoda. Tā ir reliģiska valoda. Un ja cilvēki, kuri runāja sanskritā, apgalvoja, ka tā ir dievišķa, tad tas kaut ko nozīmē. Katram vārdam ir vairākas nozīmes. Neviens vārds nav viennozīmīgs, sastīndzis, ciets. Tas ir mainīgs, plūstošs. No tā var iegūt daudzas nozīmes. Tas atkarīgs no tevis. Tam ir daudz toņu, daudz krāsu. Vārds nav sastīndzis akmens, bet dzīva puķa. No rītiem puķa izskatās tā, bet pēcpusdienā tā pati puķa izskatās pavisam citādi, jo visa vide ir mainījusies. Kad tu redzi to vakarā, tad tai pašai puķei piemīt citāds dzējiskums. No rīta tā bija laimīga, dzīvespriecīga, dejojoša, pilna vēlmju, cerību, sapņu, varbūt domāja par to, kā iekaros visu pasauli. Taču pēcpusdienā vēlmes jau pagaisušas, parādījies nemiers, cerības sarukušas un puķe ir nedaudz nomākta, skumīga. Vakarā dzīve ir apliecinājusi savu iluzoriskumu. Puķe tuvojas iznīcībai, sarāvusies, aizvērusies, bez sapņiem, bez cerībām.